Goizberin gure egomita, egun Michel Kurutxet etxart, Arnabar kontserbategiko burua, egun ontzuri? Egun Ofiziale gunearen ateidekiak, izan, COVID-a eh, izan zen, noiz izan zen azkena? Be izan zen eh, dira lau urte, covid izan da artean, eta eh, dira bi urte ez ginen egin, biztan da. ara E, itxain behar zen e, lau urte berriz, e, berriz hori antolatzeko. Eta zen bat ziztea horren antolatzeko? Egia erteko ez ditut bagira talde der bat, e, ez tegit, ama amost ofiziale edo hola. Aste-astetik proiektuan sartu zinentzu, Arnabar aste-astetik hemen da? Bai, lehena izan zen bi uh, milazazpian, uh, horitzen man bai, aste-penetik Antoratu dutugu ate ideki horik eta beti helburua berdin da, eh, gure enpresak eh, eh, jender ezagutaraztia, Bola gure lana erakustia eta gure produktu guztiak ere jastaztia. Hori egiten denetik, senditzen duzu er, ekarpena? Hainitz ekartzen dute ate idekiak? Bai, jendia etorriko da, normalki, eh? <laughs> lehenoa eta etortzen ziren eta etorriko dira, pentsu dut. Eta, ba, senditzen dugu, zerren eta e, ikusten dugun ere, badira jene batzu, ez, ez dien e, e edo hola, ez dute ezagutzen gure enpresak eta ahate idiki horik da e, mementu ona gure enpresen erakusteko eta ezagutzeko. Eta ez baita ezpada, kanpoko jendeentzat, urbiliko jendea ere heldu da? bai, horbireko eh, jendiak eta baita ere kanpokoak, eh, kanpokoak bai, turistak izaiten dira biztan da, eta bai kostaldeko jendiak eta be anitz e, lekuko jendiek ere bai. No, noiz sortu zen gunea susen? Eh, gunea sortu zen 2006an eh, eta geroztik ebe ikusten dugu baleen, e, gutiago ginen, ba, guai bete da gure gunea eta ora, geroztik e, instalatia dira uste dut e, sortzi enpresak eta ara, edera da guai gure gune hau. Hala. Bo parioa betea, baina etzen egez, astapenean ala ere eh, lantzatu zineztelaik, janduzu, ez zineztela egin bestere, bez bon, bazen egizko eh, handia zuentzat? zat? Ba handia eh, ez dut hori eganen, baina bon, gune hau polita da, untsa plantatea da hemen ortsa eta bon, etzen egina biztan da, me... Importantara de, dena da, Eh, ofizialak eh, izaitia eta gure alkartea eskulan da eta eskulan eh, hori ikusten dira enpresa guzietan e, realki denak hemen egina dira eta bai, hori zen parioa nahi zu nahi Bai, ez dakit, bakarrik komertsuak edo hola, behartzen ere ofizialak eta hemen, hemen uh, lan egiten zienak. Bada denetarik, egin duzu, eh, zu haurek, eh, badira espartin hilia, bada uh, lantegia, bada kontxerbadegia zurekin, bada ere distileria, bada uh, tximenea instalatzailea, kirol gela ere, <laughs> orain? Bai, bai jendiak uh, maiteute gure lanan, lana ezagutzia eta uste dut importanta dela hori, beti hori atxigitzia eta Egan eh, bezala, eh, badira anitz eh, lan mota, eh, ofiziale mota hemen, eh, bada denetarik, ba jateko edo bai eh, eh egurrezko lan eh, egiten dienak edo eh, burudinezko ere bai, eh, denetai bada, untsa pentsatu da, ez da ez da pentsatu hola, baina hola, untsa gertatia da, hola denak gure nartian multxo eder bat egiten dugu. Ah, Horritzen iz, sortu zelarik, hasteko eh, grina zen, kezka, be, zerbait polit egitea, ez gauza industriala edo mhm. aski gertatzen aldira aski txusiak, eh, gune batzutan, hor zinez, bazinuten eh, argengura hori, hor, paisaian untsa e, izaiteko. Bai, uste dut hori importanta da ere bai, bat imendu guziak bon, desbernia dira, baina hemengo arkitektura eta txiki dugu, denek egin dute uh, batimendu ederrak, gure irudia da pixkat hori ere bai, eta importanta zen hori atxigitzia bai. Mm -hmm. Da pasaia ere, hor garazitik eh, baionarrateko bidean, janen dugu, uh, edo bai gorritik baionarrateko bidean, bon, Hala, ahdatza da ere, bada pasai ala ere, bide untan. Bai, hemen ah, anitz jende pasatzen dira, eh, biztan da, uh, bide hau uh, anitz Erabiria da jende jendendako eta ba guretako e, eh, ara gira hemen e, horrengatik ere bai e, gitarauari doakionez sare sozialetan e, pentsu joanez ofizialean egiska edo village des artisans hortzaize dios <clears throat> atxemanen dela e, gitarra zehatza, minan nagusiki itzorduak aipatzeko e, Ibiakoitzean eh, adibidez izanen da eh, moda desfile bat, betitanik eh, antulatu bat duguna. Eta gero eh, be, igandian izanen dira denetan eh, guzietan ere gauza batzu, entalatuak izanen dienak gauza batzu. Eta gero eh, astelenean bai, izanen da txaleko bostuntan, eh, eniau telehogeita kontzertua. Ez dugu eh, xare sozialetan izan uh, eh, denan, eh, ze gauza bereziak inen ditu ere? Be guk uh, hemen ginen dugu ahatekia plantxan uh, sokalatua, hori uh, amekak, uh, goizeko ameketan eta uh, ratxaleko biak arte. Uh, gero kurtsuak, kurtsuak izan dira antulatuak bai, bat goizian denendako idikia uh, eh, ahate eh, inguruan. Egenen dugu goizean eh, la, turtiak dekan ahopom, la. eta ratxaldian uh, hiroak eterditan, pixkat gazten dako edo gaurrentzat, egenen dugu uh, kurtso bat euskal biskotxa, eta hori izanen da, bai, hiruak eterditan. Eta ara, gero egunean beti jastadaketak, Hora, erakusketak eta ora, hola, anturatuak izan indira iru egunak. Hmm. Bestalde, Arnabarri eh, pentsatzen delarik, atekiari, ate gripa ere pastu da ez bakri Covid delakoa. Bon, ari ziste moldatzen eh, neurrier eta hor zinez, zuen izan da kolpe bat hori? Bai, izan da kolpe bat, bon, ez gira gu, unkiak izan eh, gure uh, etxaldiana. Baina bon, eh, neurrik, eh, neurriak eh, hartu izan dien guziekin, biztan da unkeak izan, izan agira. E, bon, urte astapenean eta ara, ate kopuruare dipitu da eta bon, piskat pixkat e, ate eskaseekin egonagira, bai jaz eta urten ere urte astapenean. Iduriz, bekiago doa, bai, eh, bai, situazionia, baina bon, ikusi eh, ikusik behar da, beti, eh, beti behar da zain egoen eh, e, ondoriekin, ikusiko dugu, nola, nola pasatuko dena urte hau. Bistan da egiten ditugu beste mozkin batzu, bon, bai, ahatxekin eta patiak bai, egin eta hola. Baina ahatekin egiten dugu, eh, lan, lan gehiena. Ba, hortan nahi dugu segitu eta bon, gure bezeroak ere bon, uh, ahatiak eh, nahi dute aurkitu hemen eh, Arnabarren. Ez da hula aldatzen ala enpresa bat, eh, behar dugu segitu, uh, hori nahi dugu beti segitu, ahateekin uh, lan egin, bai, bai bistanda. Bon, Michel Kurutxetetxar, ala, laster arteganen dauzugu, be Euskal Ijateak zuzenean izanen gira ere uh, amekontatik goiti, uh, ibiako itzian emendik, uh, eh, partaide baikira, eskerrak eta aste buru luze hon. Mila eskerzier eta be, ondoko egunak arte, hemen uh, orzaizeko ofizialen erriskana.